kial prilaboritai i pladoi di Unua foie pruvigis provigis causa contexto an causa independe de la quanto da calorioi chu vegana chu cun mal alto nivelo da carbon hidratoi chu mal riccia grasso chu riccia proteino au chu reire alla mangiajo de la stone poco Estas normal multa inecertajoi por la moderna homo, crom la giusta sin nutrado. Sed estas unu puncto, priciu apostolo apostoloi de dietoi, povas rapide trovi interconsenton. Temas pri industrie prilaboritai nutrajoi, de mai folietoi gis frostita pizzo. Ili devenas de la diablo. Ili dicigas, malsanigas, ili mortigas. Almenau concerne gras corpetson, la suspecto ja estas suffice evidenta. De ciam la practica, mal multe costa mangiajo e la superbasaro, estas disvastiginta, la homoi average pli cae pli dicigas. Precipe pli mal ricai homoi, ciui ofte havas ne da mono, cae tempo por mem cuiri sed ancora un eniu ella multae studagioi povis pruvi causan contexton. Tion nun successis attingi usonai esploristoi de la Nazia San Instituto. Esta surpriso, cion ili malcovris, ce la serciado pri la causoi. Plei ofte oni ja pensas, nu, tute clare tiu ajo dicigas, Gia en hava simple pli da calorioi, da grasso cae da zucchero. Set tia in factoroin, oni neutraligis ce la actuale experimento. Du gruppoi de test personoi ricevis dum quar semainoi pladoin, unu gruppo ricevis forte prilaboritan mangiagion, la alia gruppo ricevis neprilaboritan mangiagion. Ce la cunmetado de la menuoi, oni sorgis che la quanto da nutrai substanzoi estis prescau identa, ancao rilate al carbonhidratoi, salo cae proteinoi. Nu bone, ciui povis mangi cae trinci ciam ili desiris. Cae ciu ricevis prilaboritan mangiagion, tiu prenis pli da gi. Tio resultigis en pli granda peso. Average pli altigis la peso je appenao unu kilogrammo dum du semainoi. En la alia gruppo, la test personoi perdis peson sam mesure. Post tio, oni shangis la gruppoin, cae do fine la tuta affero farigis nul suma ludo. Do, kion magian, forte prilaborita in utrajoi havas en si se oni mangias pli da ili. Nec ili pli bon gustis alla test personoi, nec ili estis pli conatae alla test personoi. Ili ne stimulis la appetiton pli forte, au al portis pli da contento. Per cio nun eblas ancao mal confirmi la ofte suppositan efficon de aldonae substanzoi, exemple de gusto pli fortigiloi sed estis ja diferenzo. En la gruppo cun la prilaboritai pladoi oni mangis pli rapide, cae ciel oni scias el pli fruai studagioi, ciu mangias rapide, tiu mangias pli. La surprisita stomac in testa apparato ne hava suffice da tempo por signali che gi sorgu por sento de satigio cae cial la mangiajo e la fabrico, tiel rapide glitas mal supren, tra la gorgio. Gi estos ofte pli mola, gi estas pli facile macebla cae glutebla. Cae eble tie ancao aldonai substansoi, truce cundludas. Cion ni lernas el tio. Ech se ni accurate attentas, pri la calorioi en cent gramoi laula pacajo. La fresce cae mem cuierita mangiajo pli bone taugas por teninin sveltai.